أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ۖ وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم U ime Allaha semilosnog samilosnog. O vjernici, tražite sebi pomoći u strpljivosti i obavljanju moltve. Allah je doista na strani strpljivih. I ne recite za one koji su na Allahu putu poginuli, mrtvi su. Ne, oni su živi, ali vi ne znate. Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem i time što ćete gubiti imanja i živote i ljetine a ti obraduj izdržljive one koji kad ih kakva nevolja zadesi samo kažu nismo Allahovi i mi ćemo se njemu vratiti njih čeka oprost od gospodara njihova i milost oni su na pravom putu istinu je rekao uzvišeni Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صدق الله العظيم Hvala uzvišnom Allahu Đalešanuhu na svim blagodatima kojima nas obasipa, kojima nas obdaruje, na blagodati vjere, na blagodati života, na blagodati slobode i mira kojima uživamo. Salavat selam neka je našem poslaniku Muhammedu sallallahu alaihi wasallam, poslanikovoj časnoj porodici, vjernim ashabima i svim vjernicima koji slijede njegov sunne do sudnjega dana. Evo ja sam opet večeras dobio zadatak da zamijenim Hafiza Kenana. Prije nego što počnemo sa čitanjem hadisa iz Buharine zbirke, s obzirom da smo na početku nove hidžetske godine i da se prisjećamo tog velikog događaja hidžre, a i kao što znamo danas u svijetu veliki broj muslimana čini hidžu. Prije svega bi da se sjetimo sa jednom dovom i fatihom svih muslimana koji, koji su ovih dana ubijeni, koji su ovih dana preselili, moleći Allah Želešanuhu da ih nagradi, nagradi za njihov trud. Liba en fatih I prije nego što počnemo čitati, kao što sam kazao hadise, želio bih e, da vam prenesem neka svoja razmišljanja, neka svoja zapažanja ili osjećaje kada je u pitanju hijđa. Odnosno ono što je hijđa ove godine u meni probudila i na što mi je e, moju pažnju jeli, privukla. Prije svega, čitajući neke hadise i kuranske ajete i tako neke tekstove, shvatio sam da nas hijđa uči jednoj ključnoj stvari. Da se svaki projekat koji želimo ostvariti u životu, bio to privatni projekat, zajednički projekat, da bi uspio mora e, čovjek e, e, držati i čuvati tri ključne veze u njegovom životu. Prva veza je veza sa Allahom Đelešanuhu, druga veza je veza sa poslanikom i treća veza je veza sa njegovom braćom s kojima želi nešto da ostvari. Jel? Tome nas uči hijđa. Prva i osnovna stvar hijđu koju je Bosanik Ali Selam učinio s svojima sahabima bila je samo radi Allaha Želešanu, radi njegovog zadovoljstva. Jeli? Druga stvar je da sve što se radi, radi se onako kako poslanik Ali Selam kaže po njegovom sunnetu, jel? onako kako je on odredio činjena hijđa. I treća stvar jeste da poslanik Ali Selam ne čini hijđu sam, nego čini sa svojim e, drugom Ebu Bekrom, Asidikom radi Allahu Jel? Prva stvar, svako djelo da bi bilo primljeno kod Allaha Želešanuhu mora biti iskreno, jeli, mora biti iskrena vjera i odnos prema Allahu Đalešanu. Da time želimo postići samo, samo njegovo zadovoljstvo. I onaj poznati hadis koji počinju sve, sve ove eh, hadijske zbirke uh, a'malu bin ja, da se ljudska djela vrednuju prema namjerama, je li upravo povod tog izricanja tog hadisa je bila hijđa. Pa je bio onaj tamo čovjek koji je učinio hijđu radi žene koji je planirao ženiti, ali pa mora taj uslov postaviti. I onda kaže poslanik alaih selam femen kanat ila Allahi u rasulihi fe Allahi u rasulihi. Onome koji je, učinio hijđu Allaha i poslanika, bit će mu tako upisan. A onaj koji je učinio hijđu radi dunjalka ili radi neke žene, bit će mu tako i upisan. Jel? Ključna stvar po kojoj se vrijedni naša djela, kojim, po kojoj se razlikuju naša djela jeste naš nijet. Allah Đelešanu prima samo ona djela ona djela koja su učinjena u njegovo ime. Druga, drugi uslov da bi djelo bilo primjeno, što mi napomenuo i moj prijatelj, Haris jeste da djelo bude ispravno, da bude u samoj svojoj osnovi i prirodi dobro, odnosno da je urađeno u skladu sa e, šerijatom, u skladu sa Allahom u zakonima i u skladu sa sunnetom poslanika, ali i I tu do izražaja dolazi, dolazi Eh, druga bitna veza koju čovjek mora čuvati to je veza sa sunnetom poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. I jedini kriterij koliko voliš poslanika jeste koliko slijediš njegov sunnet. Ima jedan lijep stih koji kaže Ja men tedda'i mahabbetahu ejna anta min sunnetihi. O ti koji tvrdiš da voliš poslanika gdje si u odnosu na njegov sunnet. Jel? Kakav je tvoj odnos prema njegovom sunnetu? To je jedini kriterij koliko ga voliš. Jel? I treća stvar jeste da je u životu bitno izabrati sebi saputnika, da li to bila supruga, suprug ili prijatelj koji će nas, koji će nas pomagati. Te kad ispunimo ta tri uslova i kad budemo čuvali te tri veze, onda ćemo moći uspješno završiti naše planirane projekte, projekte u životu. Druga stvar na koju me posjetila Hiža jeste da se ljudi često kriju iza svojih dijela koja mogu biti sama po sebi dobra, jeli, i onda time žele pokazati da su bolji, bolji od drugih. Na to me posjetio hadis, kaže jedne prilike, ashabi su se međusobno raspravljali. Kaže pa su oni koji su prvo, prvi primili islam govorili onima koji su kasnije primili da su bolji od njih. Jel? Jer su duže u islamu i tako više su i dijela uradili. Kaže, a mimo toga oni koji su hidžu učinili govorili su da su bolji od onih koji su primili islam posle hidže. Hvalili se. Onda je poslanik alaih selam kazao El muslimu men selim el muslimune min lisanihi vo jedihi. Musliman je onaj od koga su, od, od čijih ruku i jezika su sigurni drugi muslimani. Od, čijih dijela i riječi su sigurni drugi muslimani. Wal muhađiru men heđere A pravi istinski muhađir je onaj ko napusti ono što je Allah Đelešanuhu zabranio. Znači, iako čovjek nekad klanja, iako čovjek posti, izvršava sve svoje obaveze, izvršava sve islamske šarte, jel, uvijek ima više i nikad ne treba se zaklanjati za ti svojih dijela. Prije svega mora učiti svoj nijet, a onda gledati da to što više, što više nadogradi. Završit ću sa hadisom ovaj dio večerašnje halke sa hadisom prvih poslanika alaih selam Inna Allah la yanzuru ila ajsadikum wala ila suverikum. Allah ilašanuhu niti gleda u vaša tijela, niti u vaše slike, vaša lica, volakin janzuru ja kulubikum amalikum. Gleda u vaša srca i u vaša djela. Odnosno, da li je vaš odnos prema Allahu Lešanuhu iskren u vašim srcima i da li su vaša djela ispravna, da li su u skladu sa sunnetom Božeg poslanika sallallahu alaihi sallam. Prije nego što počnemo čitati hadisa, sad ovom ćemo se sjetiti i našeg imama Buharije, e, čiju knjigu čitamo i koristimo se od nje. Ridan al-Fatiha. kako mi je Hafiz Kenan rekao, stigli smo do poglavlja o kupanju, jel? Pod naslov je kupanje jednim saom vode ili slično tome. Uh, jel govori se o mjeri uh, vode koja je dovoljna da bi se čovjek okupao. Pa se spominje ova mjera sa koja je otprilike e, neki 7 do 8 litara. Jel? حدثنا عبد الله ابن محمد قال حدثنا يحيى ابن آدم قال حدثنا زهير عن أبي إسحاق قال حدثنا أبو جعفر أنه كان عند جابر بن عبد الله هو وأبوه وعنده قوم فسألوه عن الغسل فقال يكفيك صاع فقال رجل ما يكفيني فقال جابر كان يكفي من هو أوفى منك شعرا وخير منك ثم أمنا في ثوبه Jel prenosi Abdullah ibn Muhammed, njemu je pričao Jahja ibn Aden, a njemu Zuheir prenoseći od Ebu Ishaka koji je kazao da mu je Ebu Džafer pričao da je bio kod Džabira ibn Abdullaha, on i njegov otac. A kod njega bijaše još nekoliko ljudi i pitaše ga za kupanje. Pitaše Džabra ibn Abdullaha o guslu, Pa je Džabir odgovorio na pitanje, kazao da je za gusl dovoljno, dovoljan jedan savodi. Zatim je neki čovjek rekao, meni nije dovoljno, pa mu je Džabir odgovorio, bio je dovoljan i onome koji je imao bujniju kosu i bio bolji od tebe. Misleći na poslanika sallallahu Zatim je Džabir klanjao namaz kao imam u jednoj, u jednoj Kao što vidimo ovaj hadis se naslanja na onaj prethodi o kome je Hafiz Kenan u prošloj, prošloj halki govorio. Šta nam govori ovaj hadis? Prije svega govori nam da vjernik u svome životu ne smije e, pretjerivati i ne, ne, smije se rasipati sa blagodatima koje mu je Allah Želešanuhu podari. Ja. Kako se kaže u Kur'anu وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا I ne rasipaj svoj metak innal mubadhirina kanu ihwana shayatin u istinu su rasipnici braća šeitanov وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا A u istinu šeitan prikriva istinu kod Allah. On je nevjernik kod Allah. Ja. Ono što je zanimljivo da većina ljudi uvijek kada govori o pretjerivanju govori o nekim malim stvarima. Ja. Pa ne treba pretjerivati, treba čuvati ono, ono, ono čega je malo. Zanimljivo je da ljudi uh, uglavnom pretjeruju onoga što ima, u onome što imaju izobilje. Ja. U vrijeme poslanika alaih i dan danas nema u izobilju vode. Jel? U tim prijedjelima. Međutim, kod nas ima. Poslanik alaih ovdje, ovdje napominje da se, da se čuva voda. Međutim, danas mi imamo u izobilju i znamo koliko je rasipamo. Jel? Ono je, kao što sam kazao, što je zanimljivo, ljudi rasipaju ono što u obilju imaju. Stoga se vjernik toga treba dobro čuvati. Na to nam ukazuje i drugi hadis poslanika alaih jedne prilike kazao Habima nemojte pretjerivati u abdestu. Pa su pitali upitali kako se to može pretjerivati u abdestu. Jel? Kaže on rasipajući vodu. Čak bi pretjerivali ako bi pored vaše kuće proticala rijeka pa se u njoj abdestili jel pa koristili vode koliko, koliko god želite i koliko ne treba i tad, bi to bilo pretjerivanje. Druga stvar koju nam govori ovaj hadis jeste uh, govori na najljepši način o poslaniku Aleyhisala. O tome koliko je on lijep. Govori o njegovoj bujnoj kosi. O svim njegovim osobinama. Poslanik salam je bio primjer svega. Allah Đelešanu ga je stvorio u najljepšem obliku, a onda je on e, to svoje tijelo okitio najljepšom čudi i najljepšim, najljepšim moralom. Između ostalog tako se spominje jedan hadis koji ga opisuje, opisuje njegov stid. Pa kaže, kane ešeddu hajaen minel azra Da je bio stidljiviji od čedne žene koja se skriva u, šatoru. Znamo koliko smo spremni i kako znamo svašta pričati, koliko znamo biti slobodni. Poslanik ali? Selam, poslanik Alihi Selam bio je stidljiviji od čedne žene koja se skriva, skriva u svome šatoru. Drugi hadis se naslanja na ovaj, pročitat ćemo i njega ako Bog da. Haddesana Ebu Ibn عيينة عن عمرو عن جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد قال أبو عبد الله كان ابن عيينة يقول أخيرا عن ابن عباس عن ميمونة والصحيح ما روى أبو نعيم Pričao nam je Ebu Nuaym i kazao da mu ispričao Ibn Ujejne, prenoseći od Amra, a ovaj od Džabir ibn Zejda. On od Ibn Abbasa da su se vjerovjesnik sallallahu alaihi wasallam i Mejmuna kupali vodom koja je bila iz jedne posude. Koliko je poslanik alaihi je jel, brinuo o tome, bila im je dovoljna, dovoljna jedna posuda. Ibn Ujena je na kraju uh, svoga života govorio, prenosi se od Ibn Abbasa, za ovaj hadis, a ovdje napominje jel, uh, komentator ovog hadisa, E, ispravno je ono što prenosi što prenosi Ebu Ebu Molimo Allaha dželle da nam pomogne da u svome životu ne pretjerujemo, da se sa blagodatima kojima nas on obdaruje na najljepši mogući način odnosimo i da ih, da ih ne rasipamo. E, molim Allah da nas učini što boljim i čvršćim vjernicima, da nas učusti na putu slijeđenja poslanika Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Na kraju ćemo proučiti dobu. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم أصلح أحوالنا وأحسن أعمالنا وبلغنا مما يرضيك آمالنا وول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة